وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سورارو السلام عليكم بركة مدساك سعدوا أتكين صابا شرمنا فتوي رحمة إنني شيخ بلا كبار نكي غبات الدولنا شيء أحالي يزو tare da shehun malaminmu a Dr. shek Muhammad Salu Umar Rijiyar Lemo, babban malami a gangar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar Anan Kano. A yau Lahadi 11 ga watan Rabi'a awwal shekara ta biyar bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha hudu a kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi A ta lambobin waya kamar haka wato sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar sifili bakwai uku shida hudu daya hudu biyar biyar ko kuma sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu bakwai daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili biyar biyar biyar 444-800-5555 akarmakallah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu wa rahmatullahi u barakatuhu har yanzu muna nan akan hadisin kissar Jurayj al’abid wanda mun ji yadda wannan mata da wacce Allah ta'ala ya ba ta ni'imar kyau ta yi amfani da kyanta wajen ta ga ta fitini juraic Allah ta'ala bai ba ta sa'a a kansa ba ta je ta ba da kanta ga wani makiyayi daga baya ta kulla sharri ta lankaya wa shi juraic su kuma mutane saboda wauta da rashin hankali ba tare da bincike ba suka zo suka aukawa jurai ce har ma suka nemi su halaka shi amma daga baya Allah ta'ala ya nuna musu aya ya kubutar da shi wannan mata ta yi amfani da irin su ta mata wanda Allah ta'ala cikin kissar annabi Yusuf alaihi salam yake fada akan harshen al-aziz yake cewa inna kai da kunna azim lalle kaidin ku mata ba kankani bane wato kaidin ku kaidi ne babba anan zamu yi wani dan tambihi game da abinda wasu suke cewa kaidin mata ya fi kaidin shedan girma saboda Allah ta'ala ya ce game da kaidin shedan cewa inna kaida shaytani kana za'ifa lalle kaidin shedan ya kasance mai rauni amma dangane da kaidin mata sai ya ce inda kaida kunna azim lalle kaidin ku ya zama kaidi ne mai girma to wannan fahimta fahimta ce ta kuskure ba daidai ba Allah ta'ala ya sifanta kaidin shaidan da cewa kaidi ne mai rauni saboda in aka kiyasta shi da kaidin ubangiji kaidin shaidan kaidi ne mai rauni bai zama wani abin a zo a gani ba saboda haka rauninsa ya biyo bayan danganta shi ko kiyasta shi da kaidin ubangiji ne domin Allah ta'ala cewa wa qatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa ko yaƙi masoya shaydan ko magoya bayan shaydan domin kaidin shaydan ya kasance mai rauni ne saboda a farko ayati allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا waɗanda suka yi imani suna yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah fi sabilillah waɗanda kuma suka kafirci suna yaƙi saboda kalmar ɗaukaka kalmar shaidan cewa qatilu awliya ash-shaytan ku yaƙi magoya bayan shaidan domin kaidin shaidan mai rauni ne kaga anan aka yi ta kaidin shaidan da kuma kaidin ubangiji ta allah saboda aka sai kai da shaidan ya zama da'if ya zama mai rauni amma a can da aka yi maganar kaidin mace ba mu sa aka yi da kaidin namiji ba ballantana a ce an kira kaidin ta mai girma akan kaidin namiji saboda haka ana magana ne akan ba afwan ba mu sa aka yi da kaidin shaidan ba balle a ce kaidin ta ya zama kaidi mai girma ya fi na shaidan ana magana ne akan mu karanar kaidin ta da kaidin namiji mace ta fi namiji kaidi sauraka mukaranarsa a nan ba mukarana ce da shidan baballantana a fifita kaidinta akan shidan ka kuskure ne a rika cewa ai kaidin mace ya fi kaidin shidan wannan mata ta yi amfani da kaidi irin na mata wajen ta ga ta tarin jayi juraici amma allah ta'ala bai ba ta nasara ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa game da mata yana cewa lam ara aghlab lizi lubbin min kunna ban taba ganin waɗanda suke rinjayar mai hankali ba wato namiji da Allah ta'ala ya bashi hankali da basira da nutsuwa ban taba ganin waɗanda suke rinjaya sanan da nan ba kamar mace kamar ku mata to amma anan Allah ta'ala bai ba su nasara ba sannan wannan hadisi yana nuna mana yadda zina da alfasha ta fantsama ta yado a cikin bani Isra'ila a wannan lokaci farkon fitinar da Allah ta'ala ya jarrabe banu Isra'ila da ita ita ce fitinar mata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari cikin wani hadisi da ya ba muslim ya ruwaito shi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi an-nisa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya guri ne mai dadi kuma mai ban sha'awa kuma Allah ta'ala ya sanya ku ku zama masu zama a doron kasa a nan duniya don ya duba ya ga yaya haku yi aiki da haka ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'il domin farkon fitinar da Allah ta'ala ya jarrabe bani isra'il da ita ta kasance fitina ce ta mata zina ba laifi ne kankani babban laifi ne wanda Allah ta'ala yana kishi ya gabawansa ya fada cikin irin wannan laifi shi yasa ya sanya jahannama ta zama koma ga wanda ya mutu yana aikata wannan laifi bai tuba ba Allah ta'ala ya kirawo ta fahisha Allah ta'ala ya kirawo zina da cewa fahisha ce wato laifi ne wanda ya kai matuƙa wajen muni sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yawan fada a cikin wani hadisi da imamul bukhari ya ruwaito ya ummata muhammad wallahi ma min ahadin aghyaru min allah an yazniya abduhu aw tazniya um-, amatuhu ya ummata muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kaseeran manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wani wanda ya kai Allah ta'ala kishi ya ga bawansa ko ya ga baiwarsa tana zina ko bawansa yana zina ya ku al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah da kun san abin da na sani da kun yi yar dariya kaɗan kuma kun yi kuka mai yawa babu shakka zina tana bici hasken imani daga zuciyar mai yinta mutane sukan damu kwarai da gaske idan suka ga mutumin da ake ganin shi mutumin kirki mutumin mutum na kwarai mutum mai salaha idan suka gan shi ya fada cikin wani abu na laifi suka gano cewa fajiri ne zaka sukan damu shi yasa a wannan lokaci da wannan mata ta zo ta ce ai wannan dan da ne na juraic nan da nan mutane suka ba zama suka je suka fada wa mai gari mai gari shi kuma ya ce aje a rushe masa abin ɗinsa a kuma zo da shi na haka suka je suka rushe masa bukkarsa suka dake shi domin su a su ya da'awar ibadar da yake karya cike yi domin gashi ya yi ma babban laifi har ya yi zina saboda haka daga baya suka fahimci abin da suke da wato tuhumarsa da shi ba gaskiya ba ne wanda yana nuna mutane idan suka gane mutum ƙaryar addini yake yi to abu shakka ransu baya ba sa jin daɗin wannan ƙwarai da gaske wannan mutane da suka fito a cikin hayaniya rai a ɓace suka nufo juraic juraic ya nemi su ɗan ba shi lokaci don yin alwala ya yi sallah wannan kuma shi ne ita ce ɗabi'ar mutanen ƙwarai salihan bayi duk sanda wani abu ya zo musu na tashin hankali to sukan gaggauta zuwa ga aikata ga sallah kamar yadda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salah idan wani abu ya dame shi yakan yi gaggawa zuwa zuwa ga sallah sannan wani hadisi ya nuna cewa a daman can mutanen da suka gabace mu suna yin alwala wato addinai da aka saukar gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama so suna yin alwala sai dai kawai ba musan san yaya su take ba irin tamu ce ko ba irin tamu wace Allahu alam a Juraij yayi sallah raka'a biyu sallah ta mai tsoron Allah sallah ta wanda ya gamsu ya yadda har cikin zuciyarsa cewa Allah ta'ala mai taimakon sa ne saboda haka cikin nutsuwa ya tashi da gama sallah ya je ya tsikari wannan yaro me kake zaton mutane a wannan lokacin suke yi babu shakka za su tsaya su zuba ido su ga me ke faruwa watakila ba wasu za su rika masa izgili kamar yadda lokacin da maryam a.s. ta zo da ɗanta suka tambaye ta cewa ya aka ina ta samu wannan gashi gidansu babu wanda wacce take mai wace mai zaman kanta fa sharat ilai sai ta nuna yaron ta ce ga shi can kuje ku tambaye shi kalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sariya yaya za mu yi magana da mutumin da yake cikin wato zanin goyo ya za a ce mu yi magana da shi to kila su ma irin wannan yanayi suna masa izgili ya za ka je ka nemi yaron da yake jariri ya yi magana da kai ko ka yi magana da shi ya ce man abok to anan Allah ta'ala ya so karrama shi da karamarsa ta ubangiji nan da nan yaro ya kama magana ya nuna cewa juraic insanin bari mutum ne da ba da laifi mutum ne da ba shi da wato abinda aka tuhume shi da shi ba gaskiya ba ne ya yi wannan ba don wani abu ba don yana da kyawun fatar cewa ubangiji ta'ala zai bashi. wato wata hanya da zai kubuta shi yasa kai tsaye ya je ya taba wannan yaron kuma yaron ya yi magana Allah ta'ala ya ba shi iko ya yi magana kamar yadda gabbai a ranar gobe kiyama za su yi magana eh, masu gaban su yi mamaki ya aka yi za su yi magana shi an tsaka Allahun lazi an tsaka kulle shai wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un ai Allah wanda shi yake bawa komai damar magana shi ya ba bamu dama muka yi magana saboda haka daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya ba wanda yaro dama ya yi magana ya kuma ce wanda yake babansa shine wannan makiyayi ya kira shi da sunansa mutane suka gane abinda suka yi na rashin kyautawa ga wannan bawan Allah suka gane cewa jurai din nan yadda suke sa mutumin kwarai haka yake ba mutum ne wanda yake mai yi dan a gani ba ko mai yin riya ko mai yaudara ko mai kokarin ya ci da addini saboda haka suka zo suna ta sumbatarsa suna neman ya ya musu uzuri ya yafe musu abinda suka yi masa suka ce ma za su sake gina masa wannan bukka da zinare shi kuma ya ce a'a su mayar masa da ita yadda take wannan yana nuna tsananin tsantseninsa da taƙawarsa da yadda yake da zuhuri da gujewa duniya domin guraren da ake bauta takunan da ake bautar Allah da su ba daidai ba ne a ce a gina su da zinari domin wannan kale kyale a gurin mai ibada wanda Allah ta'ala yake nufa da ibadarsa ba bakin komai yake ba da shi da babu didde yake ne a gurinsa saura kaga ashe babu wata hikima ka su gina masa wannan bukka tashi da zinare sauraka wannan ya nuna ba daidai ba ne mutum ya yi gaggawar tuhumar wani kawai saboda wani abu da ya gani tare da shi da bai fahimta ba ya tsaya yi bincike kuma har idan ya fahimci cewa ba daidai ba ne tuhumar da ya masa to ya kokari ya ga ya nemi uzurinsa ya nemi yafiyarsa ya nemi ya yafe mishi abin da ya masa a annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa iyaka wa kullama yu'tazaru min a dinka ka guji dukkan wani abin da mutum zai dawo yana yana bada uzuri a kansa haka duk abin da kasancewa daga ƙarshe zaka zo kana bada uzuri kana cewa yafe maka to ka guji kusantar sa ko ka guji aikata shi Allah ka ba mu dacewa amin summa amin a tambayar farko ta fito daga suleiman kofar kudu ya ce malam mutum ne ya bani saƙo na siyo masa wani abu da na je sai mai kayan ya bani kyauta saboda alaƙar da ke tsakaninmu shin sai na da masa da kuɗin ko kuwa ya halatta na riƙe to ya danganta in kai ya ba ba wanda ka zo sayawa ba don ka zo saya ma wani ya ba ma wannan da ka zo sayawa ne ya aiko ni in sa ake a karbi kyauta to sai ka bai da masa kudin sa ka gaya masa cewa ayya ma ka kyauta in kuma kai ya bawa abin kaga ka sayar ma wancan to shi kenan sai ka sayar masa cewa kai gashi abin nan an baka sai masa watakila ma kai masa rage ya danganta bayarwa din zuwa ya bawa in kai ya ba ba wancan ba to naka ne amma in wancan ya ba to kai kai zaka kai masa ne kai dan sako ne anan saboda ka kai ka san wa aka ba lokacin da aka ba wanda ya aiko ne in yi sai a gurinka ta kal'uma kyauta na sai ka je ka mai masa da kudin sa in kuma a'a kai ne ka zo ka nuna masa zaka saya ya ce na baka to kana iya ka sayar ma wancan ko da yadda ka saya kai da ake sayarwa ko da kasa da haka na'am sai tambayar Bashir Abdullahi ya ce mai musulunci ya ce game da baiwa yaro ruwa yana jariri domin na ji likitoci suna cewa sai ya kai wata shida to ni dai a iya karatu na ni ban ga wani guri da musulunci ya magana a ba yaro ruwa kuka a bashi ba sauraka wannan wani abu ne da ya shafi su likitocin su za su yi muku bayani hikimar ko rashin hikimar a nan ni a iya sani na ba wata aya ko hadisi da ya maganar wajabcin sai ya sha ruwa ko kuma hannun ko haramcin ya sha ruwa haka ya danganta da abinda da likitoci din suka bincika suka sani suka tabbatar abu ne mai amfani to da wannan ne za a aiki sai tambayar abubakar na'iba ya ce malam zan yi sallah a zahar amma a zuciya ta niyyar la'asar na yi bisa mantuwa ya hukuncin sallata mutum ya yi sallah a zahar yana da niyyar la'asar a ba ta yi ba dole sallah dubu sallah da mutum zai yi ta dace da niyyarsa tun a zahar zai yi ya yi sallah da niyyar a zahar da niyyar a zahar la'asar zai yi ya yi la'asar da niyyar la'asar amma in yi sallah a zahar da niyyar la'asar ko la'asar da niyyar a zahar to ba ta yi ba ta wani ya rukuni ne daga cikin rukunan sallah dole sai an same shi na'am sai tambayar maimuna hoto ta ce shin gaskiya ne idan ne janaba ya sa hannu a ruwa ya zama mara tsarki ba gaskiya ba ne sai dai akwai abinda zai lalata ruwan a hannun nasa abinda zai canza ɗaya daga cikin sifofin ruwan guda uku ko ɗanɗanansa ko rihinsa ko kalarsa amma in haka kawai dan dai yana da janaba don ya sa ruwa a hannu a cikin ruwa ba gaskiya ba ne a ce ya zama najasa ko kuma ci tana haila ta sa hannu a ruwa ko ta taba wani abu a ce kamar najasa ta taba abu wannan ba gaskiya ne to ya sa annabi sallallahu lokacin da ya ce wa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dauko masa tabarma da cikin masallaci take cewa rasulullahi inni ha'id haila nake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haidatuki laysat fi yadiki haidatuki laysat fi yadiki wato ki ba ta ba a hannunki take ba zaka dan kin taba tabarma ba kiran za su zama najasa ba haka ba anan hailar take ba saboda haka mai janaba janaba ba a hannunsa take ba me ya ruwa hannu a cikin ruwa ba ya zama najasa sai idan akwai abin da yake najasa ne a cikin hannun nasa wanda zai yi tasiri a cikin ruwan to nan ne zai zama najasa na'am sai tambayar da take cewa malam shin ya halatta wani ya yi wa wani istikhara istikhara shine ka ba wa Allah zaɓi. akan wani abu da zaka aikata wani abu da zaka yi ka ba wa Allah zabi ya zaban maka yin yin sa ko barin sa mutum shi yake istikhara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da cewa idan mutum yana da wani abu da zai aikata to ya yi sallah raka'a biyu sai ya yi sallah raka'a biyu sannan bayan ya yi sallama sai ya karanta addu'ar da ake karantawa ta istikhara shi a ga Allahumma ya astakhiruka بعلمك وأستقدرك بقدرتك أنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وآقبة أمري وأجله وأجله فيسره لي هذا هو كرشان الدعاء هذا دكا سلميري ne ta mutum na mutum shine يا ya Allah ina neman kai ne kake da iko ba da iko kai ka sani ban sani ba kai ne allamul gudu in ka san wannan al'amari alkhairi ne gare ni tun shi yake istikara istikara ibada ce ibada ce kuma tana nuna yadda yadda bawa ya nutsu ya mai da al'amarin shi ga Allah ya nuna bukatuwarsa zuwa ga Allah ya nuna shi ba shi da katabus ba shi da wata dabara ba shi da wani karfi sai abinda Allah ta'ala ya hukunta masa wannan shine abin da istikhara take kunshe da shi haka bawa shi zai yi wa kansa wani baya yi wani istikhara tsakaninka da wani sai dai istishara ka nemi shawararsa sai ka nemi ya baka shawara ko kuma ka nemi maka addu'a ka ce ya taya ka addu'a akan abin da kake fatan ka samu ko kake so ka aikata Allah ta'ala in alkhairi ne ya tabbatar maka da shi in aka san haka ne ya canza maka da wanda ya fi shi alkhairi amma ita istikhara mutum shi yake yi da kansa shi yasa ba suke kuskure a ce wai an je gurin malami wai ya istikhara wannan kuskure ne wai ce malami wai ya istikhara an ya gani a mafarki ita istikhara ba a mafarki za a gani ba Allah ce Allah ka ba wa zabi idan abin nan alkhairi ne to ubangiji ta ta'ala ya hore maka abin ya sauwake maka shi wato duk hanyoyin da za sa saka samu abin ubangiji ta Allah ya bude maka su dukkan matsalolin da za su iya hana ka samun abin ubangiji ta Allah ya kawar maka da su to yayin da ga abin ya shiga zuciyarka Allah ta'ala ya kara sa maka san shi ya kuma kara hore maka hanyoyin samun shi to alama ce da take nuna zaɓin ubangiji gare ka da wannan abu idan kuma ka ga cewa abin yana kara fita daga ranka ka ga cewa hanyoyin samunsa suna kara toshe maka ka ganin wasu matsaloli to wani alama ce ta cewa ubangiji ta ala baya san ka wannan abun yana so ka bar shi wannan shine kawai amma mutum ya ce wai ya je gurin wani ya yi istikhara ya gani a mafarki wani duk ba gaskiya ba ne ba inda aka ce kan yi istikhara a mafarki za a nuna maka ko a ce wani ya maka istikhara ya ce na gani a mafarki wannan duk ba gaskiya ba ne da haka mutum shi yake istikhara da kanshi ba wani ne yake masa ba na'am sai tambayar da take cewa malam a taimaka a yi mana fassarar sayyidul istighfari to sayyidul istighfar hadisi ne na shaddad ibn aus wanda imam al-bukhari da wasu malamai kamar nisa'i nasa'i ibn hibban bukhari a adabul mufrad cikin sahih bukhari ya rawaito shi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira wani istighfari da cewa shine shugaban dukkan wani nau'i na istighfari shugaban kowane nau'i na istighfari da bawa zai ce Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a wannan istighfari shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidul istighfar shugaban istighfari ko dukkan wani nau'in istighfari an yaqula al-abd bawa yace ya Allah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangijina Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangijina babu abun bautawa da gaskiya sai kai khalaqtani wa ana abduk ka halicce ni ni bawanka ne wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata ina nan akan ka da yarjejeniya ta da kai gwargwadon iko na a'udhu bika min sharri ma ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata wa abu ulaka bi ni'matika alai kuma ina komawa gare ka da ni'imar da kai mun wa abu bi dhanbi kuma ina komawa gare ka da zunubin da nayi faghfirli don haka ka gafarta mun fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant domin babu mai gafarta zunubai sai kai nan sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya faɗi wannan ya faɗe shi da safe ya mutu zai shiga aljanna ko ya faɗe shi da yamma kafin safe ya mutu sakamakon sa aljanna hadisin zamu ga cewa bawa yana komawa zuwa ga Allah ta hanyar bayyana wa ubangiji ta'ala da itirafi da ikirari da yarda da cewa ubangiji ta'ala ya ni'imta shi da ni'imomi sannan kuma da yarda da cewa shi mai gajiyawa ne shi mai laifi ne shi mai kurakurai ne yana buƙatar Allah ta'ala ya yafe masa kurakuransa malamai suna cewa babu wata ƙofa da bawa zai samu shiga zuwa ga fadar ubangijinsa kamar ƙofar nuna shi ba kowa bane shi bai isa ba wato babul iflas shine akbaru ko ajallu babin yadkhulu yadkhulu fihi al-abdu ila rabbih babin da bawa zai nuna shi mai tsananin bukata ne shi bai isa ba ba shi da komai komai nashi yana hannun Allah sai yadda Allah ya da shi to wannan kofar ita ce kofar da tafi kowace kofa girma kowace fadi da bawa zai shiga zuwa ga samun taimako da agaji da tallafi na ubangijinsa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana mana na farko bawa ya yi ikirari ya tabbatar da cewa Allah ta'ala shine ubangijinsa shine mahaliccinsa shine ya ni'imta shi da duk ni'imomin da ya masa Allahumma anta rabbi kai ne ubangijina wato tun daga halittarsa da sa masa rayuwa da bashi abin da zai ci ya sha a rayuwarsa da ba shi lafiya da ba shi kariya duk wannan aikin Allah ne ya yadda da wannan sai ce la ilaha illa anta sannan yadda da uluhiyar ubangiji cewa babu wani wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah ta'ala sannan ya ambaci wani bangare na ni'imar da Allah ta'ala ya masa khalaqtani ka halicce ni wato wannan ita ce mafi girman ni'imar da Allah ta'ala ya masa ta samuwa wanda da babu shi ubangiji ya yi shi sannan shi kuma ya nuna cewa yana nan kan wa'adi da alkawari da ya ubangiji na cewa zai tsaya ga bautarsa shi kadai ba tare da ya haɗa kowa da shi ba wa ana ala ahdika wa adika mastata gwargwadon iko na akwai abin da yafi karfin bawa akwai abin da ya fi ƙarfin mutum Allah ta'ala baya kama bawansa da laifin abin da ba zai iya ba rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ubangiji baya dora wa rai abin da ba za ta iya ba rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bih kada ka dora mana abin da ba za mu iya ba Allah ta fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah yayi dokokinsa gwargwadon yadda za ku iya duk abin da ya fita daga karkashin ikon bawa da zama da bawa ba zai iya yin shi ba to ubangiji ta'ala baya kama bawa da laifin wannan shi yasa ce mastafatu gurgudan iko na sai yace a'udhu bika min sharri ma sana'at ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata wato abin da zan na aikata na na rashin dacewa sawa'un ina sani ko ba na sani sawa'un ni na rudu kaina ko shedan ne ya rude ni shedan na aljani ko shedan na mutum ina neman ubangiji ka yi min shamaki daga sharrin wato mummunan sakamakon da zai biyo bayan wannan abin da na aikata sannan ce abu ulaka bi ni'matika alai ina komawa gare ka da ni'imar da kai min wato ina itirafi da ni'imar da kai min wannan shine mushahadatul minna bawa ya rika ganin cewa ubangiji ta'ala ya ni'imta shi da ni'imomi da yawa wanda idan ya dube su zai gane cewa wajibi ne ya yi godiya ga Allah wajibi ne ya yi kirari ga Allah wajibi ne ya yabo ga Allah wajibi ne ya da'a ga ubangiji saboda waɗannan ni'imomi da ya masa ba shi da wani abin da zai yi biya ubangiji ya saka wa ubangiji kan abin da ya masa ni'imomi face ya yi da'a ya yi biyayya ya koma ga Allah sannan kuma ya ce wa abu ubidandi ina komawa gare ka da zunubina komawa ga Allah da zunubinsa wannan yana nuna mutala'ati aibin nafs wal amal tun yana ganin cewa shi a karan kansa mai laifi ne mai kurakurai ne wannan zai sa shi ya karaya a gaban ubangijinsa ya ji shi ba kowa ne ya ji shi ba komai ne ya ji shi bai isa ba ya ji cewa da Allah ta'ala ya ga dama a cikin wannan yanayi zai iya kama shi da Allah ta'ala da ya ga dama zai iya azabta shi duk abin da Allah ta'ala ya ga dama zai yi masa saboda ya cancanci a yi masa ya rika jin cewa shi a gaban ubangiji bai isa ba ba kowan kowa ba ne sannan kuma ya rika jin cewa shi mai laifi ne shi ajizi ne shi mai gajiyawa ne shi mai kasawa ne wanda wannan zai sa shi kaskantar da kai gaban ubangijinsa zai sa shi hudu'i da zul wanda waɗannan abubuwa su ne rukunan ibada wato wannan jumloli guda biyu sun kunshi rukunai na ibada abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi abu'u laka bi ni'matika alayya ina komawa gare ka da ni'imar da kai mu wannan zai haifar masa da soyayya ga ubangijinsa wanda ya ni'imta shi da ibun masu yawa cikakkiyar soyayya wanda wannan rukuni ne daga cikin rukunan ibada sannan ina komawa gare ka da zunubi na wannan zai haifar masa da azzul wal inkisar zai haifar masa da kaskantar da kai gaba ga ubangijinsa domin jin cewa shi mai laifi ne dole ya kaskanta gaba ga Allah ya nuna gajiyawarsa ya nuna kasawarsa ya nuna rashin isarsa gaban ubangijinsa to waɗannan rukunai guda biyu al almahabbatul tamma da azzullul kamil ko az-zullut tam su ne rukunai na ibada idan bawa ya same su to shakka ya cika bawa ga ubangijinsa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira wannan istighfari da cewa sayyidul istighfar ne saboda ya kunshi waɗannan ma'anoni masu girma yasa annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi sakamakon wanda ya wannan cewa in yayi shi da daddare ya mutu kafin safiya zai shiga aljanna in yayi shi da safe ya mutu kafin ya marece zai shiga aljanna sai tambaya ta gaba wadda take cewa malam ya halatta mace ta karanta alkur'ani alhalin kanta a buɗe to ba ce haramun ba ne mace dan ta bude kanta ta karanta alkur'ani babu inda aka ce sharadin karanta alkur'ani ga mace sai ta yi lullubi ko sai ta rufe kanta matukar dai a gidanta take ba komai dan ta karanta alkur'ani ba ta sa dan kwali ba ko ba ta sa abin nan ba wasu bisa ga al'ada suna da zautawa mace ko da a gida take sai ta sa dan kwali ko da a cikin gida take da kuma wannan ba ba shari'a ce ta zo da wannan ba wanda aka ce mace ko a gidanta take ko a ɗakinta ko a tsakar gidanta dole sai ta ɗaura ɗan kwali ba haka ba ne wannan babu inda aka lizauta wa mace wannan an lizauta mata yin wannan ya inda za ta fita ko take gaban wasu wanda ba muharramanta ba to a wannan lokaci sai ta rufe kanta amma ba wannan ba to ba haramun ba ne tana gidanta tana ɗakinta ko tana farfajiyar gidanta tare da mijinta ko tare da yayanta ce dole sai ta saɗan kwali ko ma a ce in ta tashi karatun qur'ani sai ta lulluɓa kanta wannan duk babu wani nassi da ya nuna haka sai tambayar da take cewa malam ya halatta miji ya hori matarsa ta hanyar hana ta abinci idan ta yi masa laifi kamar yadda wasu suke yi to Allah ta'ala ya faɗi yadda za a hori mace idan ta yi laifi lati takafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabaji wadribuhunna fa ina ta'adakum fala tabu alaihin sabila Allah ta'ala ya ce waɗanda kuke ganin alamun za su bijire saboda sun fara yin laifuka za su bijire muku ce fa'izo hunna ku yi musu wa'azi ku gargade su ku tsoratar da su Allah ku tuna musu haƙoƙin da suke kansu ku tuna musu ranar tsayuwarsu gaban Allah ku tuna musu ranar lahira tana musu sakamakon da yake jiran masu irin wannan aikin nasu sai musu wa'azi da kalmomi na alkur'ani ko kalmomi na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko kalmomi masu ratsa ziki wannan shine mataki na farko miji yayi ko dangi su yi ko wasu wanda dai za ta ji magana su don fa'izo hunna ba wai lalle ya zama mijin shi zai yi ba ko shi mijin ko wani wanda ake ganin in ya faɗa za ta saurara na shine mataki na farko matakin jan kunne matakin gargadi matakin tsoratarwa razanarwa sai zo hunna in wannan mataki bai amfani ba sai mataki na biyu wahjuru hunna fil mabaji wato ku kaurace musu a gurin kwana wato ku daina kula su ko da za ku kwana a daki ɗaya a gado ɗaya sai ku kula su shi yasa aka ce fil baje ba ce alil mabaji ba da yake nuna cewa ba wai miji guduwa zai ba gida ba don mata shi ta yi laifi shi kenan a neme shi sama da ƙasa a rasa shi ta bata masa rai ya gudu ya bar mata gida a'a shi yasa Allah sai amfani da kalmar fi bai amfani da kalmar an ba na fil mabaji ana kuna tare da su a gurin kwanciya amma ku juya musu baya sai da za su fahimci fushinku a wani lokacin kana nuna mafi karfin makami da mace take amfani da shi kai ba zai ba zai tsorata ka ba ga ka ga ita amma ba ruwanka da ita to idan wannan bai yi amfani ba shi na cewa da ribohunna ku da ke su a nan suna ta kayyade irin dukan da za a yi darban zaira mubre ba duka mai sa jiki ya ciwo ba ko ya yi tsami to ba cewa ta ɗau ya zane ta ba ko ya mata dukan tsiya a'a wasu malamai suna ce an ambaci duka a nan saboda al'ada ce ta larabayin duka din kuma a sai aka ci to in za su yi dukan kar su yi dukan da zai jiga ta mace ko ya sa a'a wani abu dai da zai nuna bacin rai wato dukan da zai nuna cewa dai ransa ya baci amma ba wai dan ana kwadaitar da namiji ya duka dukan matarsa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan matansa ba ba mace cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam taba duka har ya bar duniya har suka bar duniya bai taba dukan ko ɗaya daga ciki ba ce da a ce dukan ba kuma dan ba sa masa laifi ba suka masa laifi har har kaurace musu ya taba yi wata guda baya kula kowa daga cikin su ga ashe suna yi masa laifin amma bai taba daga hannu da ke wata ba da yake nuna makaci dukan ba wai ana zuga cewa a yi shi ba to wannan shine matakin da miji zai dauka idan wannan bai yi amfani ba to shi kenan sai a kirawo danginta da danginsa a zauna a ji matsalolin a sasanta in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu haka min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in kun ji tsoron tsakanin tsakaninsu samu wata mummunar baraka ku aika a kawo wato ku aika a kirawo bangare na danginta da bangare na danginsa da ita da shi su zauna a ji bahasin al'amarin har da niyyar gyara kowanne a zuciyarsa to Allah ta'ala zai yi tsakanin tsakaninsu to wannan su ne matakai idan aka yi matakan abubuwa suka kici suka kicewa shine in ya tafarraka yabunillahu kullum min sa'ati idan kuma abin ya kici ya kicin yawa shikenan sai su rabu kowa Allah ta'ala ya je hada shi da wanda yake daidai da shi amma ba a ce ka tsare mata ka hana ta ci da sha ba wannan ba daga cikin horo da musulunci ya ce miji yawa matarsa sai tambaya ta gaba wadda take cewa matar da aka yi wa saki biyu ta je ta yi wani auren ta fito ta kuma dawowa gidanta na farko shin saura igiya nawa kenan ta rage mata to wannan mun taɓa bayani akan wannan matsala ta ce malamai suke kira mas'alatul hadmi wato shin in wacce aka sake ta ta je ta aure ta fito wancan sakin ya rushe in ta koma gidan mijinta na farko sakin da ya mata na baya ya rushe ko ko yana nan magana mafi jaye shine abin da aka samu na hukuncin Umar ibn Khattab da Usman ibn Affan radiyallahu anhuma suna cewa wannan wannan auren baya rushe sakin da ya gabata kuma cikin sahabbai dai waɗannan sai aka samu ba a samu wani abu da ya saba wa maganar su ba kuma ko da an samu ma maganar khulafa'ur rashidi mu shakka ta fi karfi akan kowace kowane sahabi da zai yi magana saboda su ne annabi sallallahu alaihi wasallama ka alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin yaqtadu bil ladain min ba'di abi bakr wa umar saboda aka su suna da wata maziya wato suna da wata daraja ta musamman da sauran sahabbai ba sabe ta ba to kuma su suka yi wannan hukuncin za ka wannan shi ya fi ƙarfi cewa ko da ta dawo za ta dawo da sakin baya ne sai an yi uku sannan kuma sai a sake zubi in ta je ta yi aure ta sake fitowa sai a sake kuma sabon zubi daga farko na'am sai tambayar musa bakwai ce malam naji ana cewa sallar juma'a ba wajibi ba ce ga matafi shin ya ingancin magana matafi ba wajibi ba ce sallar juma'a ba wajibi ba ce a kansa cikin halin tafiya mustahabbi ne in yayi in yayi ba wani abu amma ba wajibi bane in yayi sallar juma'ar tare da wadanda ya samu babu komai sallarsa ta yi in kuma yayi yi sallar kasaru sallar zahar kasaru shi kenan wannan dama ita ce sa ko hadisi a cikin sunan dara darqutni hadisin jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alaihi al-jum'atu yawmal jum'ah illa maridun aw musafirun aw aw imra'atun aw mamlukun aw sabi ce wanda ya imani annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira to wajibi ne akan sai sallar juma'a ranar juma'a sai ce illa illa anan eh, bi ma'ana lakin sai dai kuma idan ya kasance maridun ne shi yasa ta yi rafa ba ce illa maridun ba ce illa maridun lakin wato sai dai mara lafiya ko matafiyi ko mace ko bawa ko yaro karami wato su ba wajibi bane akan su falaisa na wa falaisa alaihim aljuma'a su ba wajibi bane akan su in sun yi kenan ba laifi suka yi ba in mace ta je sallar juma'a ba ta yi laifi ba ba bawa samu damar fita ya je sallar juma bai laifi ba idan mara lafiya zai iya fita ya je sallar juma ba su bai laifi ba amma ba ta zama wajibi a kansa ba saura haka matafi ba ba ta zama wajibi a kansa ba kamar da nassin wani hadisi ce illa maridun aw musafir ko saura ka matafi ba wajibi ba ne shi abin da ke kansa shine kasaru kasaru ce shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiye tafiyansa ba inda aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aqama duk tafiye-tafiyen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba a taba ruwaitowa cewa a cikin halin tafiya ya yayi sallar juma'a ba na'am sai tambayar da take cewa malam mai gidana yana sanya na aiki har a cikin gidansa alhali iyalinsa ba sa cikin kyakkyawar shiga shin ya halatta idan ya umarce ni na ce ba zan shiga ba ka gaya masa gaskiya ba wai kawai ce ba za ka shiga ba don ce ba ka shiga ba lalle fahimci me yasa ce ba za ka shiga din ba sai ya ɗauka ko taurin kai ne za ka yi masa ko rashin kunya ko ko kin biyayya ce ka gaya masa ka yi masa nasiha don ya kula da iyalansa wannan ita ce alamar soyayya tsakaninka da shi ka nuna masa cewa ya kamata iyalansa in zai shiga ya yi aiki ya kamata ta kauce ko in kuma tana gittawa a gurin to ta yi kyakkyawar shiga har ya fita shi kansa watakila zai kara amincewa da kai zai kara yadda da kai zai kara ganin hankalinka in har ya kasance shi mai hankali ne zai fahimci cewa kai mutum ne mai hankali kuma ya kara amincewa da kai amma in ka ce ba zan shiga ba haka kawai shi kuma watakila bai san ma me yake faruwa ba in ka shiga to kaga ba zai fahimci uzurinka ba amma dai ba za ka ci gaba da yi ba inda a ce zai tilasta maka a haka ya ce ka shiga a haka to kai ka guje wa abinda zai cutar da addininka da mutuncinka no. sai tambayar da ta ce wadda ta fito daga umar ado inuwa sheshe ya ce malam yaya ingancin hadisin da ke cewa wanda ya yi salati ɗaya allah zai masa goma wanda ya yi goma allah zai masa ɗari wanda ya yi ɗari allah zai yi masa dubu wanda ya yi dubu zai shiga aljanna kafaɗa da kafaɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba gaskiya ba ne ba wani abu da za ka yi ka shiga aljanna kafaɗa da kafaɗa da manzan allah ba ka isa ba duk abin da za ka yi na ibada ko kai wane ne ko sahabba annal sallallahu alaihi wasallam da darajarsu da matsayinsu da yarda da Allah ya musu ba wani cikin su da aka ce zai shiga kafaɗa da kafaɗa da annal sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa shine farkon wanda za a bude aljanna shine farkon wanda zai shige ta to in har kun shiga kafaɗa da kafaɗa kaga kai ma ka zama farkon wanda zai shiga kuma ana awwalu man tuftahu yuftahu lahu tuftahu lahu abwabul janna wa ana awwalu man yadkhuluha shine farkon wanda zai shiga yana daga cikin ma nau'ukan shafa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ranar gobe kiyama yayin da aka gama hisabi yan aljanna aka ce tafi aljanna yan wuta tuni sun tafi wuta wal billah yan aljanna su zai sa su tsaya curko curko domin ba wanda za a fara budewa ya shiga sai manzo Allah ya shigo ya shiga haka yana daga cikin shafa'a cikin nau'ukan shafa'a da annabi sallallahu alaihi wa al'ummarsa shine ya je ya shiga aljanna domin kowa ya zamu ya je ya shiga sa ya huta saboda haka babu wani abu da za ka yi ku yi kafaɗa da kafaɗa da manzo Allah duk wanda ya gaya maka cewa akwai wani aiki da za ka yi na ibada da za ka kai wannan matakin har ku shiga annabi da aljanna kana tura kafaɗa sai na tura ka to dara ka yake so yi ba gaskiya yake biya maka ba na'am ya tabbata cewa wanda yawa annabi sallallahu salati goma a ɗaya Allah zai masa goma haka hadisin ce man salla alaihi salatin sallallahu biya ashirin wanda ya min salati ɗaya za masa goma kuma daman haka ayyukan a ah, sanat take wal bi ashri amsalha duk wani aikin kirki idan kai ana rubanya maka shi goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk yayi aiki hasana mai kyau to ana ninka masa shi goma saura kazin kai salati ɗaya za a ninka maka shi goma ninka wannan ubangiji ta'ala yana ninkawa har zuwa adadi 700 har zuwa adadi da yawa kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi dan abbas ila 700 da'ifin ila adhafin kaseera ana ninka maka sha zuwa 700 har zuwa adadi ba iyaka wallahu ya yudha'ifu liman sha. Allah yana ninnin ninka ma wanda yaso ga wanda ya so wallahu wasi'un alim saboda ka in kai salati goma za a linka maka shi Allah ta'ala zai yi maka shi goma kaga kaga duk sanda kai ƙara yin wata in kai salati ɗaya afwan Allah zai maka goma zaka duk sanda ka sake yin wani zaka samu wannan ninki goma din amma ƙari cewa in kai goma za a yi maka ɗari in kai ɗari za a yi maka dubu in kai dubu za ka shiga kafaɗa da kafaɗa shiga aljanna kafaɗa kafaɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba gaskiya bane sai tambayar da take cewa malam ina neman ƙarin bayani akan wannan aya wa al yahudu law yadullahi maghlula to wani daga cikin cin mutunci da yahudawa suka wa zatin Allah daga cikin irin jafa'i jafa'i na yahudawa da suka yi wa Allah suka yi wa annabawan Allah suka ce yadullahi maglula hannun Allah a kunkunce yake abinda suke nufi ubangiji ta'ala baya bayarwa marowaci ne kamar yadda suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah faqiri ne muke da wadata saboda wai sun ji Allah ta'ala yana cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifuhu lahu bafan kaseera waye zai bawa Allah rance kyakkyawar rance ubangiji ya ninninka masa shi ya tashi biyan sai ya bashi ninkin ba ninkin abin da ya bayar sace to ashe Allah ba talauci yake shi yake neman rance a gurbin mu ke da ashe mu ke da wadata to yana daga cikin jafa'i da suka suka kai wa Allah su ce yadullahi maglula hannun Allah a kukunce yake kukumi ne a hannun Allah wato ubangiji ta ala yana da mako baya bayarwa shine ma'anar yadullahi maglula kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala ta da ka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti koda maluman mahsura kada ka sanya hannunka ta zama a kukunce a wuyanka to kakka zama mai rowa mai mako kakka zama matsolo kankamo wala tabsutha kullal basti kada kuma ka saki hannayenka gaba daya zama kamar rariya duk abin da ya shigo hannunka ya zirare nan da nan duk abin da ya shigo hannunka ya zirare fa taq'uda maluman mahsura sai ka zo ka wayi gari ka zama maluman abin zargi lokacin da ka rike dinga kai ruwa tane su ta zarginka kai ta sukanka ta maka ba'a ko mahsura ka zama wanda ba shi da komai wanda zai dawo yana cewa a taimaka masa yayin da ka saki abinda Allah ta'ala ya baka yi zirare gaba ɗaya ba baka tattali to shine suka sifanta Allah da wannan shine Allah ya ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha hannayen Allah a shimfida suke yana ciyarwa yadda ya ga dama kalmar yunfiqu kayfa sha yana fassara maka abinda ake nufi da bal yadahu mabsutatani saboda haka ubangiji ta'ala mai yawan kyauta ne mai yawan kyauta ne dare da rana yana bayarwa kyautarsa kuma ba ta da ƙarfi ba ta da kuma iyaka yana ba wa kowa yana ba wa mai masa biyayya yana ba wa mai saba masa yana ba wa mummini yana ba wa kafiri ba ya rarrabe ba kowa yana ba shi saha'ul laili wannan har yana mai kyauta ne dare da rana sai tambayar da take cewa malam mutum ne je hajji har ya yi dawaful ifada ya fara sa'ayi amma ya kasa ƙara sawa. saboda rashin lafiya shin ya matsayin hajjinsa in eh, sa'ayi ne na hajji hajjinsa bata cika ba sa'ayi rukuni ne daga cikin rukunan hajji dole mahajjaci ya yi sa'ayi Allah ta'ala yana cewa inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawala junaha fa bihima Allah ya sanya safa da marwa daga alamomin bautar Allah don haka duk wanda ya je hajji ko umara ba laifi ya yi dawafi a tsakaninsu aisha radiyallahu ta'ala anha ta fassara wannan hadisin yayin da wani ina tsammanin urwa shi yake gaya mata a ubaidillah ubaidillah ibn abdullah lokacin da yake gaya mata cewa wasu suna cewa wannan ayar tana nufin sa'ayi ba wajibi bane mubah ne an halatta yi ba wajibi bane wanda ya hajji ba lalle sai ya sa yi ba tace ba haka bane kuskure ne tace ita wannan aya ai ta sauka ne lokacin da wata kabila cikin kabilun mutanen Madina sun kasance a jahiliya suna da wani gunki da suke bautawa a gurin to bayan sun musulunta sai suke kyankyamin su je su yi sa'ayi sai su ga kamar suna yin abin da dacin a jahiliya suke yi kuma yanzu musulunci ya zo ba su daina ba sun ci gaba da yin abin da suka saba yi na shirka to shine Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya cewa ba laifi bane su je su yi sa'i shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha kataba alaikum as sa'ayi fas'u Allah ya wajabta muku sa'ayi dan haka ku je ku yi sa'i haka sa'ayi wajibi ne rukuni ne daga cikin rukunan sallah wannan shine ra'ayin mazahibu salasa din gaba daya sabanin mazhabar Abu Hanifa da shi yake ganin sa'ayi ba rukuni bane wajibi ne wanda ya bar shi kawai sai yanka ba magana ta gaskiya wanda ya bar sa'ayi bai yi ba to hajjinsa ba ta cika ba har sai ya dawo ya yi wannan sa'ayi sawa'un yana cikin garin maka ko ya fita ya dawo gida in har da gida to yana na cikin aikin hajji bai gama ba saboda ka in mace ce ba ta kusanci mijinta ba ko miji ba zai kusanci matarsa ba ba zai yi da abin da aka haramta wa mahajjaci ba ba kafin ya yi ta halluli na biyu saka ba su zai kusance ta ba ko ba su kusance shi ba har sai ta zo ta yi wannan zuwa wannan dawafi in kuma har aka yi wani abu to hajjin ta ɓaci gaba ɗaya to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau na aka kafin mu karkare shirin za mu karanto muku lambobin wayar da za a iya samun akanta kamar yadda aka saba wato sufuli bakwai sufuli shida sufuli hudu hudu biyar biyar sufuli bakwai sufuli uku shida sufuli hudu daya hudu biyar biyar ko kuma sufuli bakwai sufuli daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sufuli bakwai sufuli daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku don haka a madadin shehun malaminmu a doktor shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano ta kuma bashir idris ungwagwan da ya sa damu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa a wani shirin na yardar allah ولو أنا كتبنا عليهم أن أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد الأرض تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما